الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Litinin yau sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kamar kullum za mu fara da ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu wani ya rubuto yake tambaya game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa za ka yi buɗe baki ko dai da rutsabi idan baka samu ba ka yi da tamar wato dabino idan baka samu ba ka sha ruwa ka yi da ruwa to shi da ya ce ya ji wani ya ce abinda yake sunna shine ka sha ruwan sanyi kuma ga shi likitoci sun ce kada a fara da ruwan sanyi to gaskiya wannan ban san inda ya samu wannan sunnar cewa ruwan sanyi ba da hadisan ni da na karanta cewa aka ka sha ruwa annabi bai ce ruwan sanyi ba a zamanin annabi ba kankara ta firiza kaga kankara to ta ruwan sama ce babu inda ake sa ruwa a aje shi irin wanda muke da shi na zamani yayi sanyi kawai cewa a sha ruwa saura ka kara cewa ruwan sanyi wannan wani abu ne daga shi mai maka wannan fatawar saboda haka anan za a saurari abinda su likitocin suke faɗa ne idan sun ce ka je kai ta sha da ruwan sanyi shikenan kuma sun ce a'a kar ka fara da ruwan sanyi ka sha ruwa mai amma ba mai sanyi ba in an ce ba mai sanyi ba ba wai ana nufin mai zafi ba ce kar dai ka sha wanda ba mai sanyi ba sai kuma wanda yake tambaya game da dawar annabi isa alaihissalam to ba mu kare kisar annabi isa alaihissalam ba duk da cewa anan a wannan sura ta suratu maryam Allah subhanahu wataala bai maganar dawowarsa ba to amma maganar annabi isa alaihissalam zai sake saukowa wani wani abu ne da ya tabbata a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu dimbin yawa hadisai ne masu yawan gaske wanda malamai suka yi musu hukunci da tawaturi tawaturul ma'anawi saboda yawansu a sheikh nasiruddin al-albani eh, yana cewa ya fitar da hadisai wanda suka danganci dawowar annabi isa alaihissalam za su kai daga wajen sahabi arba'in ta fuskoki kuma wani sahabin an ruwaito ta fuskoki daban-daban a fuska ɗaya ba shi yasa malamai suka nakalto ijma'i akan wannan cewa ijma'i ne na al'umma in banda waɗanda suka yi tutsu waɗanda ba ɗauki tutsunsa a bakin komai ba su ne mu'tazila ko waɗanda suka bi bayansu a abin a 'yan zamani amma musulmi gaba ɗaya malamansu na kowace mazhaba sun yi ittifaki sun yi ijima'i kamar yadda safari ne yake faɗa a cikin sharhin manzumarsa lawami'ul anwar al-bahiyya. a ciki ya ambaci wannan ijma'i kuma malaman da suka yi magana akan hadisan cewa mutawatirai ne su ne malaman hadisin dama daga cikin malaman hadisi sun yi magana akan wannan ibn kathir ya faɗi wannan ibn atiyya mai littafin al-muharrar al-wajiz littafin tafsirin al-qur'ani fi tafsirin al-qur'ani kalam al-aziz to da sun yi magana akan wannan banda su akwai waɗanda suka yi malittafai da suke tabbatar da suka tattara hadisan yayin da aka samu waɗanda suka fito suna ƙaryatawa kun san yan a wannan zamanin waɗanda suka fi kowa ƙaryata a hadisan dawowar annabi isa alaihi salam su ne yan yan aƙidar qadiyaniya wanda ake cewa ahmadiyya mabiya gulam mirza gulam ahmad wanda ya da'awar annabci farko ya da'awar mahdiya sannan ya da'awar isawiya sannan ya da'awar annabuwa ya fara da cewa shi mahdi ne daga nan ma ya kara gaba ya ce shi annabi isa ne daga nan ya kara gaba ya ce shi annabi ne to waɗannan su suka ƙaryata hadisan da suka yi magana na da'awar annabi isa alaihissalam saboda mai saboda wancan annabi isa alaihissalam ɗin ne zai dawo da kansa ba wani ne za a haifa a indiya ba to kaga in har ya yadda da waɗancan hadisan ba shi bane kenan sannan bayan baya ga haka hadisan da suka zo na dawowar annabi isa alaihissalam sun bayyana cewa zai bayyana ne a sham a dimashq Sharkai dimashq gabashin dimashq a gurin a jikin wata daidai wata manara a nan zai sauka nan Allah zai sauko da shi to kaga shi kuma inda ya bayyana to kaga kaga in haka yadda da wannan hadisan kaga nan ma ya tabbata ba shi bane sannan kuma hadisan kamar da yazo cikin bukhari da muslim hadisan abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzilanna ko la yushikanna an yanzila fikum isa ibn maryam imaman adlan ko hakaman muqsitan يكسر السليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حتى يفيض الماء حتى يفيض المال فلا يوجد أحد يقبله وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشي لوكتي يا قسع إيسا دم مريم زي سوكو تشكينكو da كشع الحنزر يكري كروس sannan ya soke jiziya sannan dukiya ta yawaita a hannun jama'a har a rika neman mutane su karɓi kuɗi suna cewa ba sa bukata a lokacin annabi ya ce hatta ta kuna sajiratul wahida khairan min duniya dunya wa ma fiha har ya zama a lokacin sujada ɗaya da mutum zai yi tafi duniya da abin da ke cikin ta wato saboda yadda mutane za a samu duniya zai zama na a lokacin ibada tana da daraja matuƙa da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa zai sauka kuma zai sallah a bayan ɗaya daga cikin mu wato ɗaya daga cikin wannan al'umma shine al-mahdi al-mahdi al-muntazir muhammad ibn abdullah al-mahdi ba wannan mahdi na na yin shi'a ba wanda suka ce yana nan a boye tun yana jariri ya shiga rami yau sama da shekara dubu yana boye ya ke fito to wanda annabi ya ba mu labarin bayyana sa wanda shi ma masu waccan aqida suna ƙaryatawa saboda duka sifofin da aka annabi ya bayyana ba su tabbata a tare da shi wannan Mirza Gulam Ahmad ba sanan kamar yadda kuka ji a cikin wannan hadisi da na karanta hadisi ne na Abu Hurairah muttafaqun alai yana cikin sahih bukhari da Muslim ya ce yaksiru salim zai karya cross shi kuma dalilin bayyanar sa don ya karfafi turawan mulkin mallaka na ingila a wancan lokacin saboda ya zo ya ce ya zo ya soke jihadi saboda kada musulmin indiya a wancan lokacin su tashi su yi gwagwarmayar kwatar 'yancinsu daga hannun turawan mulkin mallaka saboda haka ya ce shi annabi ne allah ya aiko shi ya soke jihadi da ayoyin da suka ce musulmi su tashi su yi wani ya karyata waɗannan hadisai domin idan ya bar waɗannan hadisan za su zama masa matsala a bisa abin da yake da'awa na cewa ya soke gwagwarmaya ta musulmi da za su yi wajen kwato 'yancinsu wajen kwato ƙasarsu daga turawan mulkin mallaka to a wannan zamanin shi shahara suka shahara da ƙaryata dawar annabi isa a.s. ko hadisan dawar annabi isa a.s. shi yasa malamai suka yi ta rubuce-rubuce tun a dacan har zuwa yanzu domin tattaro waɗannan hadisan saboda akwai waɗanda suka jahilci hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ba su da ilimi akan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama su dai kawai su buɗa da suka ga ƙara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to za su ɗauka hadisi ne in yayi musu su karba an bai musu ba su karyata ko kuma su rika auna abubuwa da takaitaccen hankalinsu gajeren hankalinsu wanda yake da iyaka saboda haka abinda suka ga hankalinsu ya karba su karbe shi abinda hankalinsu bai karba ba su karyata to yayin da wannan ta faru malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan shi yasa malamai na farko suka yi ta bayani cewa alkur'ani ya tabbatar da saukar annabi isa alaihissalam tunda ya tabbatar da daga shi zuwa sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وبنجي سبحانه وتعالى ce yahudawa ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba kamar yadda suke da'awa sai dai waɗanda ba su da ilimi wa innal ladina utul kitab eh, waɗanda ba su da ilimi suna bin ba abin da suke bi sai zato Allah ya ce ma qataluhu yaqina bisa yaqini bisa tabbas ba su kashe shi ba bar rafa'ahu Allah ilai Allah ne ya dauka kashi zuwa gare shi shi ya dauka kashi zuwa gare shi shi yasa aya ta gaba Allah subhanahu wataala ya ce wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal ya yakunu alaihim shahida babu wani ahlul kitabi face sai yayi imani da annabi Isa alaihi salam kafin mutuwarsa ma'ana kafin mutuwar annabi Isa alaihi salam shaykhul mufassirin al-imam at-tabari alaihi rahmatullah madugun malaman tafsiri duka da shi ne farkon wanda ya fara tattara tafsirin alkur'ani daga farko har ƙarshe a ƙarni na hudu a ƙarni na uku da ya rasu a farkon ƙarni na hudu da ya zo wannan aya ya ce duka zamiran guda biyu ko in min kitabi illa la yu'minan bihi bihi din yana koma ga annabi Isa qabla mautihi shi ma yana koma ga annabi Isa to babu wani ahlil kitabi face yayi imani da annabi Isa kafin annabi Isa ya koma ga Allah ma'ana lokacin da annabi Isa zai sauka ya nuna musu abinda suke suka fahimta din nan ƙarya ne na cewa shi dan Allah ne shi bawan Allah ne ba Allah bane sannan baya ga haka su kuma yahudawa da suke cewa sun kashe shi sun gicciye shi su ma tabbata cewa wannan abin da suke zato ba gaskiya bane kamar yadda Allah ya ce ne walakin shubbi lahum an jefa masa an jefa ma wani kamannin sa ne suka zaci shine zaka suka kama shi suka kashe ba annabi Isa suka kashe ba sana ranar gobe kiyama ya shaida a kansu haka nan fadar Allah subhanahu wata'ala ce wa inna hula ilmun lissa'a wasu daga cikin malamai sun a cikin makaranta sun karanta ayat wa inna hula alamun lissa'a cewa annabi Isa alama ce ta alkiyama sana ga hadisai masu ɗimbin yawa da aka ruwaito hadisan Abu Huraira hadisan abdullahi ibn Mas'ud hadisin Usman uh, ibnu Abil As As hadisin Huzaifa ibn uh, ibn Usayd hadisin uh, Mujamma ibn Haritha ko ibnu Jariya da hadisai da dama wanda duk sun zo don su tabbatar da wannan shaukani alaihi rahmatullah yana da littafi da ya sa suna a tauzih لما تواتر في المنتظر والدجال والمسيح التوضيح لما تواتر في المنتظر والدجال والمسيح kawo hadisai da suka zo mutawatirai ce lima tawatara gabani ya hukunci cewa mutawatirai ne ibnu kathir ibnu hajar manyan masana malaman hadisi sun yi wannan hukunci hakanan muhammad ibn bashir as-sahsawani ɗaya daga cikin malaman manyan malaman sunna na kasar indiya da shi ma lokacin da wancan shaidanin mirza gulam ahmad yake da'awar cewa shi annabi ne ko shi ne almasih shi ma ya yi littafi alhaƙus sarih fi isbati hayatul masih cewa akwai gaskiyar da take tabbatacciya ita ce alƙur'ani da hadisi waɗanda suke tabbatar da cewa annabi isa alaihi yana da rai ba wani ne za a haifa ya ce shi ne wato ce ya zo ce shi ne annabi isa ba haka na akwai littafin al'anwar muhammad anwar al-kashmiri التصريح بما تواتر في نزول المسيح shi littafi ne da ya tara hadisai guda goma sha bakwai wanda suke tabbatar da zuwan dawowar annabi isa alaihissalam haka wannan aqida ce wanda duk malaman musulmi musulunci duka mazahib guda hudu da waɗanda ma ba sa karkashin mazahib hudu din sun tabbatar da cewa wannan gaskiya ne in kaga mutum yana karyata wannan to kawai na bankaura sani shi kadai ko kuma wani abu da ya shige masa duhu ko ya rudu da maganar su Muhammad Abdu da maganar su Muhammad Rashid Rida waɗanda suka fito suka ƙaryata suka karyata wannan hadisai suke cewa wai aƙida ce ta kiristoci wanda kuma ba haka bane aƙida ce ta musulmi magana tana da faɗi amma dai wannan shine aƙida ta ahlus sunna da idan ka duba littafin ahlus sunna kaka na aƙida da na hadisi duk suna tabbatar da wannan a shi mai wannan tambayar dai ya cinye lokacin tambayar saura ka sai dai ayi hakuri kuma <laughs> sauran sai gobe ba ci gaba bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا نعم jiya mun tsaya akan wannan ayoyi annabi isa a.s. ƙarshen maganarsa ya ce wa wasalamu alayya aminci ya tabbata gare ni yau wulittu ranar da aka haife ni wa yau ma'amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'asu hayya da ranar za a tashe ni da rai jiya mun kawo hadisin eh, sahibu jurayj yaron da yayi magana ko yaron da yake shan nono jariri yayi magana domin kubutar da jurayj mai ibada bayan banu isra'ila sun tuhume shi saboda magana wata karuwa da ta zo da ɗa ta ce ɗansa ne shi mata cikin shege ta haife shi wannan yaro ya yi magana ya ce ba shi ne ubansa ba ya ce babansa shi ne arra'i wani makiyayi to baya ga shi kuma hadisin jurai din dai a gaya mana shi ma wani yaro wanda yake shan nono na mamansa can wani mutum ya zo wucewa wanda yake shiga ta alfarma ga kyawawan kaya ya saka gashi akan abin hawa na alfarma ta dubi mutumin ta ce Allah ka sa ɗana ya zama wannan yaron ya cire bakinsa daga mama ya ce allah kakka mai da ni kamar sa sannan sai ga wata ita kuma kuyanga ce an dota ana dukanta ana cewa ta yi sata ta yi zina tana cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil sai mahaifiyar yaron nan su cewa ta yi Allah kakka sa ɗana ya zama kamarta yaro ya cire baki daga mama ya ce Allah ka sa ya zama kamarta to daga baya dai abin da ya faru shi wancan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance jabberi ne mutum ne mai taka mutane mai girman kai da baya ganin kowa da kima sauraka ba mutum ne da za a yi fatan a zama kamar sa ba ta kuma waccan sharri aka yi mata mutum ya kirki ce aka yi mata sharri ba ta yi zina ba ba ta yi sata ba shi yasa yaro ya ce ya ce shi yasa na ce Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni mislaha Allah ka sanya ni in zama kamar ta to yaro na hudu Shi shine sahibu ashabil ukhdud wannan basaraki na Yaman wanda ya tara mu'minai a lokacinsa yake kona su ɗaya bayan ɗaya ana jefa su cikin wuta isra sahibin ukhdud tana da tsawo ba za mu iya kawo ta ba amma dai ita ce wadda Allah su wata ala ya bamu labari yi ishara zuwa gare ta a farkon wasu zatul buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود to wannan ashabul ukhdud din sune shine wannan sarki da jama'ar sa da sojojinsa yasa aka aka hura wuta aka rika jefa mu'minai daya bayan daya da Allah ce innal ladina fatalul mu'minina wal to a daidai lokacin ne aka zo da wata da wata mata tana dauke da jaririnta sai take dan daddagewa kamar ba za ta yadda a jefa ta wuta ba to kamar za ta yarda sai wannan yaron yake cewa ya umma isbiri fa innaki ala alhaq yake yake baba ki hakuri ke ce akan gaskiya wani hadisi ne sahihi hadisin suhaib ar-rumi yana cikin sahih muslim to wannan shine na hudu wanda hadisin farko bai kawo shi ba shi yasa malamai suka ce waccan jumla ta farko cewa mutane ko ya jarirai uku ne suka yi magana a cikin zanin goyo suka ce wannan adadin uku baya nuna takaitawa akan uku wataƙila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci uku ne kafin Allah ya sanar da shi da na da na hudun a arwayar imamu ahmad wannan yaron da yake cewa ya umma isbiri fa innaki ala alhaq arwayar imam ahmad ya tabbata cewa yaron yana shan yana shan mama domin abinda ruwaya ta ce faja'at imra'atun bibnin laha turdi'uhu sai ga wata mace ta zo da danta tana shayar da shi mama kaga yaro ne jariri akwai wasu ruwayoyi da daban da suka zo suka nuna cewa banda wannan akwai wasu jarirai da suka yi magana to sai dai tabbatar su shine shine batu waɗannan ruwayoyi akwai magana akan isnadin su amma banda waɗannan akwai wasu ruwayoyi kamar ruwaya da Imam al-Hakim ya kawo a cikin Musaddarak hadisin dan Abbas wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka Isra'i da shi yana cikin tafiya sai ya wani kanshi ya taso ya buga ta gabansa kanshi mai dadi ra'ihatun tayyiba sai yake cewa ma hadhihi ra'iha wani wani kanshi ne haka daga ina yake sai aka ce masa wannan kanshin mai yi wa 'yar fir'auna kitso ce da 'ya'yanta akwai makitsiyar 'yar gidan fir'auna da kuma 'ya'yanta to su da yake bugawa haka ta kasance tana yi wa 'yar gidan fir'auna kitso sai basillarta ta faɗi sai ta je za ta abin nan abin taja kai kai ba basilla ba abin taje kai mataji ba kun ba kun ma ila mataji sai ya fadi sai ta je za ta dauka sai ta ce bismillah ke yar gidan fir'auna sai ta ce babana ke nufi ko <laughs> ce bismillah ce babana ke nufi ta ce a'a rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki ina nufin babanki ina nufin ubangiji na ubangijinki ubangijin babanki sai ta ce a in gaya babana ta ce je ki gaya masa to shi ne ta je ta gaya masa ya ce to aje a kawo wannan mata a kawo 'ya'yanta ma duka ta bar aka bar 'ya'yanta a ciki ne za a samu wanda zai zo ya yi rigima da ni ya kwace mu mulki a kawo ta da ita 'ya'yanta da aka kawo ta to da ta san hukuncin kisa ne sai ta ce to roƙo ɗaya take da shi a wajen fir'auna ya ce me roƙonki me ki. da ce bukata ta shi ne idan aka kama kashe ni a tara kasusuwa na da na ‘ya'yana abin ne ya ce an gama idan wannan ne ai ba matsala su dai kawai dai a ga babu ita babu ‘ya'yan nata saboda haka ya ce wannan haƙƙinki ne a kanmu mu wannan za ka da ya kashe ta ya tara ƴaƴanta lokacin da ya zo kashe ta din ya rika sawa ana kirawo yaran ɗaya bayan ɗaya na jefa su cikin wuta ɗaya bayan ɗaya na jefa su cikin wuta sai da aka zo kanta tana ɗauke da yaro yana shan mama sai ya ce da ita isbiri ya umma fa innaki ala alhaq ya hakuri ya mahaifiyata akan gaskiya kike sana ita ma aka jefa ta da ɗanta to wannan shine hadisin da ya kawo maganar cewa akwai yaro mai shan mama a zamanin fir'auna shi ma yi magana sana hadisin ya kara da gaba da cewa wa shahidu yusuf da wanda ya da shaida ya bawa ya shaida ga annabi yusuf alaihi salam lokacin da ake kokarin a tuhume shi matar imratul aziz take kokarin ta tuhume shi shahida shahidun min ahliha suka ce wannan shahidun min ahliha jariri ne sai kuma sahibu jurayj sai kuma annabi isa alaihi salam to wannan hadisi alhakim ya inganta shi bai haƙi shi ma ya goyi bayansa amma a cikin sanadinsa akwai ata ibn sa'ib ibn sa'ib wanda ruwayar hamad ibn salama daga ata ibn sa'ib ruwaya ce da ba a bambance ta ba gaba da shi ata ibn sa'ib ya samu ikhtilati ya samu rikirkicewa to mutanen da suka ji ruwaya suka ji hadisansa kafin ya samu rikirkicewar kwakwalwa hadisan su karbabbu ne wanda kuma suka ji daga baya hadisan su ba a karba sai in an samu abin da zai tokari hadisan to shi Hammad ibn Salama ya ji a gabanin ya ji a bayan saboda haka kaga ba za a iya bambance wani hadisan a cikin wanne kashi za a sa shi ba shi yasa wasu ka rauna shi akwai riwayar da ya kawo ta Abu Huraira wace ita fi wannan mamu ta fi wannan rauni cewa lam yatakallam fil mahdi illa Salasa, Isa ibn Maryam wa shahid Yusuf wa sahibu Jurayj وابن ماشطة بنت فر... ماشطة بنت بنت فرعون to ولا كاجا kaga ya kawo تشي اوكو uku sannan kuma ya kawo hudu ya Isa shahidu Yusuf sahibu Jurayj sannan ibnatu mashitati binti Fir'aun to shi wani hadisi ne ma munkar duk da cewa shi ma al ya inganta shi shi shahidu Yusuf an yi sabani malamai sun yi sabani shi wannan da ya bada shaida ga Annabi Yusuf alaihi salam an yi sabani yaro ne kankani ko babban mutum ne akwai ruwaya da ibnu abi hatim ya kawo a cikin tafsirinsa da yake cewa daga abdullahi dan abbas da yake cewa yaro ne kankani to amma hadisin mai rauni ne a sanadin abin a sanadinsa akwai rauni wannan magana cewa kankani ne ita ce maganar da aka ruwaito daga al-hasan al-basri da sa'id ibn jubair amma akwai ruwaya da ta inganta daga abdullahi dan abbas hakanan kuma aka samu daga mujahid almajirinsa cewa wannan da ya bada shaidar kana zalihiya yana da magemu kaga maganar cewa mai shan nono ne ba ta so ba to wannan ita ce tafi inganci hadisin da aka rawaito daga dan abbas yana cewa babban mutum ne har ma yana da gemu sai dai shi dan gida ne shi yasa Allah ce wa shaida shahidu min ahliha daga yan danginta mutananta kuma an ruwaito daga qatada da al-hasan yana cewa kana hakiman min ahliha kana hakiman min ahliha mutun ne mai hikima daga cikin mutananta shine ya bada wannan shaidar saboda haka dai annabi isa alayhi ya yi magana yana jariri banda shi kuma a cikin wani al'umma an samu wanda suka yi magana suna jarirai akwai hadisai da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana yana jariri amma bai inganta ba hadisai ne munkara akwai wani eh, mubaraku yamama shi ma haƙi ya kawo shi a cikin shu'abul iman shi ma bai inganta ba waɗannan dai wanda suka fi inganci shine waɗannan da muka ambata sahibu juraij da shi ɗan waccan mata da take masa addu'a da kuma annabi isa alayhi salam sai kuma shi wancan na ashabul ukhdud waɗannan su ne suka fi suka fi inganci yace wassalamu alayya yawma wulidtu abinci ya tabbata gare ni ranar da aka haife ni nan yana nuna yadda Allah subhanahu wataala ya karrama shi saboda haka yake gaya musu cewa yana da karamci yana da daraja ubangiji subhanahu wataala ya karrama shi zaka yana da ya samu aminci tunda abinda aka so a tuhumi mahaifiyarsa da shi Allah subhanahu wataala ya bayyana alamomi ko hujjoji masu ƙarfi wanda za su kawar mata da wannan tuhuma wala a tuhume ta Allah subhanahu wataala ya nuna ayoyinsa daban-daban daga ciki har da maganar shi annabi isa alaihissalam yana jariri domin a wanke ta daga wannan tuhuma kaga wannan aminci ne gare shi shi kansa sannan baya ga haka imam muslim ya fitar da hadisi <clears throat> daga abu hurairah radiyallahu anhu shi kuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adam ya ash-shaytanu yawma yawma waladatu ummu illa maryama wa ibnaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wani dan adam shedan yana shafar sa lokacin da aka haife shi duk wani dan adam da za a haifa sai shedan ya matso kusa da shi ya taba shi ya shashafa shi lokacin da aka haife shi in banda maryam da danta in banda maryam da danta to kaga ranar da aka haife shi ya samu salama ya samu wannan aminci din Allah ya tsare shi ya amintar da shi daga shafar shedan wannan duk yana cikin addu'ar da mahaifiyar Maryam ta yi mata ne wa zurriyataha min ash rajim ina neman ka tsari Maryam da zurriyarta daga shaydan la'ananne to duk daga cikin albarkar wannan addu'a ta mahaifiya Allah subhanahu wataala ya tsare Maryam alaiha salam ya tsare zurriyarta shine Annabi Isa alaihi salam haka nan a wani lafazi yana cewa kullu insanin taliduhu ummuhu yalkazuhu ash-shaytanu fi hidnihi illa maryama wa ibnaha dukkan wani dan adam da mahaifiyarsa ta haife shi shedan sai ya tsikare shi sai maryam da danta su kadai ne Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga wannan to kaga wannan salamun alaihi wassalamu alaihi yawm wulidtu kenan ranar da aka haife shi ya samu aminci ya samu kubuta kuma nan akwai tabbatar da cewa shi bawan Allah ne tunda ya tabbatar da cewa shi haifuwar shi aka yi kamar da ake haifar dan adam wato mahaifiyarsa ce ta haife shi shi ba Allah bane za ka shi ɗaya ne daga cikin halittun Allah kuma zai rayu kuma zai mutu kuma za a tashe shi kamar yadda ake tashin kowa kaga ashe ba Allah bane sai dai kawai abinda ya zama ya samu baiwarsa akan sauran halittu shine ya samu aminci a waɗannan lokuta guda uku waɗanda lokuta ne kamar da muka yi bayani a baya ɗan adam yana buƙatar agaji na ubangiji za mu ga anan an kawo alif da lam wassalamu alayya amma a baya lokacin da Allah subhanahu wataala ya bamu labarin annabi Yahya alayhi salam cewa salamun alayhi yawma wulida Wasalamun alaihi babu alif da lam a farkon kalmar salam amma anan wasalamu alayya ya wulid shine malamai suka yi tattaunawa game da wannan alif da lam din kamar yadda kuka sani kuma aka sha faɗa muku cewa babu wani abu a cikin alkur'ani sawa'un harafi ne kalma ce jumla ce harafi ne face yana da wata ma'ana babu wani abu sunan shi ƙari a alkur'ani ta yadda da shi da babu duk ɗaya a maganganunmu mukan iya magana daga ba a zo a rere ta kuma duk dai ma'anar ta fito amma banda maganar Allah duk wani abin da ka gani a ciki to yana da wata ma'ana akwai dalilin kara shi inda ka gaba a karashi shi ba kuma akwai dalilin da yasa nan kuma ba a kara shi ba to wannan ta sa malamai suka yi tirjiya a nan cewa assalamu din nan da aka kawo alif da a nan menene hikimar kawo shi nan mecece hikimar da ta sa can ba a kawo shi ba idan muka lura daga bambancin siyakin ayoyin yadda aka koro ayoyin a can baya za mu ga wa salamun alaihi yau wulida maganar wane ne maganar Allah ce shi ne yake masa sallama ɗin wa salamun alaihi yau wulida Allah ne yake masa sallama. nan kuma annabi isa alaihi salam shi yake wa kansa Wasalamu alayya yawma wulidtu tun daga nan za ku ga bambanci can salamun Allah ne yake da kansa nan kuma assalamu annabi Isa ne yake da kansa to dole ne a samu bambanci tsakanin sallamar da Allah zai yi wa bawansa da sallamar da bawa zai yi wa kansa da bambanci ko babu dole ne a samu bambanci kai bawa in ka tashi sallama dole kai buƙaci abubuwa da yawa wanda ba za kana ba ka same su ba dole sai ka neme su alif da lam din nan tana zuwa listigraqil jinsi dan ta tattaro dukkan wani jinsi na sallama dukkan wani jinsi na aminci ce wassalamu alayya wato duk wani jinsi na aminci wannan alif da lam din tana nuna maka yana neman dukkan wani jinsi na aminci sannan wannan alif din da lam assalamu ta yi ta tabbatar da wato wani suna na Allah subhanahu wataala ne assalam assalamu almu'minu muhaimin kaga akwai tabarruki da kiran sunan Allah babu sunan Allah salamun amma akwai sunan Allah assalamu don haka zai nemi tabarruki da sunan Allah assalamu haka idan ya ce assalamu baya ga buƙatar aminci kuma ya yi tabarruki da ambatan sunan Allah subhanahu wa ta'ala to kaga akwai wata buƙata a ciki salamun na Allah subhanahu wa ta'ala na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala in ya ce salamun to salamun ɗinsa guda ɗaya an san babu abin da ba za ka kunsa ba baya buƙatar sai ya an ambato wani alif da lam sannan ambato duka sallamu amincin da ake buƙata salamu din Allah subhanahu wataala tana ta tattari duka waɗannan abubuwa baya ga haka assalamu Allah ba zai ce zai tabarruki da kansa ba yayin da bawa yake bukata ya tabarruki da sunan Allah assalamu ba za ka ce shi ma Allah yana so ya tabarruki da kansa ba don haka ya ce assalamu don haka kaga amfanin da ake samu Karkashin ambatan assalamu da alif da lam idan bawa ne zai furta shi ba za ka jingina wa Allah subhanahu wataala waɗannan bukatu ba sai ya sa ubangiji subhanahu wataala shi da ya furta kalmar salamun ɗin sai ka ta nakira shi kuma annabi Isa alaihi salam da ya furta sai ya ambace ta ma'arifa wannan ibnul qayyim a cikin littafin sa badaiul fawaid ya shimfida magana mai fadi akan wannan yake cewa ka duba ka ga inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa'ada Allahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun min Allah akbar huwa al-fawz al-'azim Allah ce Allah yayi wa mu'minai alkawari yayi wa mu'minai maza da mata alkawarin aljannatai gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su da wasu gidaje masu dadin zama a wasu gidajen aljanna na zama na dindindin sai ya ce wari duwanun da wata yarda ko kuma wari duwanun min Allah akbar ma samun yarda daga Allah wannan shi ya fi girma Ya ce ka duba a nan Allah subhanahu wataala sai ya kawo ridwan din da na kira babu alif da lam bai ce war ba sai ce war kamar yadda ya ce salamun nan ma sai ce ridwanun sannan kuma aka ba da labari da cewa akbaru aka sifanta shi da cewa shine mafi girma ma'ana ya fi dukkan waɗancan abubuwa da aka ambata ya fi aljannatai ya duka da aka ambata waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu ya fi waɗancan gidaje masaki na tsaye ba da aka ambata da suke cikin jannati adin wannan ridwanu ɗin da ya fi su ta haka sai aka kawo shi na kira don a nuna maka girmansa nakira tana zuwa litta'zim ana kawo abu nakira don a nuna maka girman wannan abin shi yasa ya tabbata a hadisi lokacin da Allah subhanahu wataala zai shigar da masoyansa mu'minai aljanna zai ce su durace abin da suke so ku faɗi abin da kuke so in ba ku bayan an shigar da su aljanna an ba su an danka musu dukkan ni'imomin da suke cikin aljanna sai kuma Allah ya ce to ku faɗi kuma bukatun ku in biya muku ku faɗa ku faɗa sai su ce ya rabbana wa ayyu shay'in nuridu afdala mimma ataitana ya ubangiji bayan wannan ta shi haka da ka bamu kuma wani abu zamu ce muna so kuma an kai mutum aljanna an bashi dan kankanin dan autan aljanna shine wanda aka bashi kwatan kwatin duniya goma kuma a ce ya nemi wani citobi kuma wani kari ko muke muke nema me kuma zamu nema bayan duk wannan abu da ka da kai mana ta goma shi da shi to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce inna lakum indi afdala mimma a'taitukum akwai wani abin da yafi wanda na baku yana nan waje na zan baku akwai wani abin da yafi duk wannan abubuwa da na baku yace uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum abadan zan tabbatar muku da yardata ba zan taba yin fushi da ku har abada to wannan yafi komai da zai basu shi yasa yace wa ridwanu min akbar wa ridwanu min Allah akbar to kaga bambanci tsakanin a ce sallama ta fito daga Allah da kuma wacce bawa zai yi wa kansa ko bawa za su yi wa za su yi wa muminai kamar salatin da zamu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sallama kamar salatin da zamu yi wa a sallama da zamu yi wa mu irin wacce muke yi a cikin atahiyya assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin kaga assalamu muke cewa ba salamun ba saboda muna buƙatar tabarruki muna buƙatar game dukkan wani jinsi na sallama wato wani jinsi na abinci amma ubangiji subhanahu wataala shi in ya tashi sallama sa kamar yadda yake cewa salamun qaulan min rabbir rahim salamun sai kashi na kira shi qaulan min rabbir rahim to wannan shine hikima akwai wanda suka ce a nan al-ahdiya ce kamar ce assalamu alayya yana nufin salamun lahi alayya amincin Allah ya tabbata gare ni wasu kuma suka ce a aldin al'ahdiya ce yana nufin annabi isa alayhi salam anan yana nufin aminci irin wancan da kai bawa yahya alayhi salam ni ma ya tabbata gare ni amincin da Allah ya bawa annabi haya shi na annabi ya tunda shine farkon zuwa yace salamun nan kuma tunda shine na biyu kaga zai ishara ne zuwa ga wani abin da ya gabata ce assalamu wato wancan amincin nan da ya tabbata ga annabi haya alaihi salam ni ma ya tabbata gare ni to amma dai wannan sune bayanan da malamai suka yi dangane da dangane da da da da bambanci tsakanin salamun da kuma assalamu to nan dai akwai ishara cikin kawo waɗannan abubuwa guda uku wassalamu alayya yawma wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya akwai ishara zuwa ga cewa annabi Isa alayhi salam yana wanke kansa kuma yana wanke mahaifiyarsa daga abinda yahuda za su tome ta da shi ya wanke aminci ya tabbata gare ta sannan shi ma ba ba ba ba ba ba wanda ya zo bane ba ta hanyar da ta dace ba shi ma anan ya samu aminci sannan kuma abinda suke masa tuhuma ko kuma da suke da'awa na cewa sun kashe shi masluban shi ma ba gaskiya bane wassalamu alayhi yawma amutu wa yawma amutu da ranar da zan mutu babu wanda zai kashe shi haka zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai sannan wa yawma ub'athu hayya da ranar za a tashe ni da rai a gurin yahudawa suna ganin annabi isa a.s. ya wa attaura da haka ya kafirce hukunce-hukuncen attaura da aka za a tashe shi tare da kafirai ne za a tashe shi tare da kafirai wannan shine akidar yahudawa to shi ne a nan ya tabbatar musu da cewa zai tashi cikin aminci ba zai tashi cikin kafirci ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa zalika Isa ibn Maryam zalika Isa ibn Maryam قول الحق الذي يمتر ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما Allah ce zalika to wannan fa shine Isa ibn Maryam Isa dan Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun shine zance na gaskiya wanda suke shakka har ma suke jayayya da junansu a kansa ma kana lillahi an yattakhidha min walad bai dace a ce Allah ya riki da ba subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idza qada amran idan yayi nufin zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kawai yana ce da shi kasance sai wannan abu ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku don haka ku bauta masa haza siratun mustaqim wanda ita ce shine tafarki madaidaici Allah ce zalika zalika almazkur to wannan da aka ambata kissar sa tun daga mahaifiyarsa alayhi salam da yadda ta samu cikin cikin sa da yadda ta haife shi da yadda Allah subhanahu wataala ya sa shi yayi firici yayi magana yadda kuka ji labarin nan wannan zalika yana koma zuwa ga duk abin da aka ambata din nan to wannan shine Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam din ba kamar yadda wanda nasara suke faɗa ba cewa ɗan Allah ne ko Allah ne ko wani abu kama da haka ba kuma kamar yadda yahudawa suke faɗa ba cewa dan zina ne a'a wannan da kuka ji bayanin sa shine Isa ibn Maryam saboda haka an kawo ismul ishara domin a nuna fayyace shi ya fito sarari a gane cewa wannan da aka yi bayani domin ya zan raddi ne ga yahudu ya zama raddi ne ga nasara tunda su nasara su yahudu sun yi ƙasa-ƙasa da shi har sun mai da shi cikin manya-manyan masu laifuka har ya zama da ana ma neman shi a kashe shi domin an ɗauke shi cikin 'yan ta'adda su kuma nasara sun yi sama da shi ƙololuwa har suka danganta shi zuwa ga mukamin ubangiji subhanahu wataala suka bashi haƙƙin Allah subhanahu wataala suka ci shi ma Allah ne ko wani bangare ne na Allah to waɗannan dukkan su ba akan daidai suke ba wane ne daidai shine wannan zalika wannan da kuka ji an faɗa shine Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam din qaulul haqqi wannan shine magana ta gaskiya shine Isa na gaskiya ba wancan da ake sifanta muku ba a matsayin wanda yake dan Allah ba shine isan ba ba kuma wanda ake sifanta muku a matsayin dan zina ba ba shine isan ba a wannan da kuka ji labarin sai yanzu shine isa saboda haka anan an kawo muku sifofinsa da haka ku ku ka ku dawo da sifofin nan a cikin kwakwalanku wannan mai wannan sifofin da yanzu aka gaya muku kuka ji sifofinsa to ku kawo sifofin a kwakwalanku to shine isa din amma duk wani abin da ya zo muku a tunaninku wanda ba wannan ba to ku sani ba shine isa ba qaulul haƙƙi magana ta gaskiya jumhur sun karanta shi qaulul haƙƙi bi lam da yawa daga cikin makaranta haka suka karanta shi a matsayin khabar ne na biyu zalika isa ibn maryam qaulul haqqi shine isa dan maryam shine zance na gaskiya da na qaul khabar ne na biyu na ismul ishara ko kuma sifa ce ta isa alayhi salam ko kuma badal amma a cikin makaranta akwai ibnu amir da asim da yaqub makaranta ne cikin kira'o'i mutawatira sun karanta shi da nasab kamar yadda yake anan قول الحق قراءة بنا رواية abin nan عاصم asim ruwayar قول الحق haqqi qaulal haqqi wato ya zama hal ne wato wannan isa halin kasancewar magana ce ta gaskiya wannan ita ce halin kasancewar magana ta gaskiya to sifofin da kuka ji duk abin da ya saba masa to ba gaskiya ba ne. zai iya zuwa ma'anar ƙaunul haqqi ana nufin kalimatullah ana nufin kalimatullahil haqq mun sa annabi Isa alayhi salam shine Allah subhanahu wataala ya kirawo shi kalma wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu ce kalmar sace wacce ya jefa zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga wajensa wato daga halittarsa inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam Allah yana miki albishir da wata kalma daga wajensa an kira annabi Isa alayhi salam kalma domin Allah subhanahu wataala ya samar da shi da kalmarsa ta kun sai ya kasance kamar Allah eh, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ce lalle misalin annabi Isa a gurin Allah kamar misalin annabi Adamu ne khalaqahu min turabin da Allah ya halicce shi daga turbaya thumma qala lahu sannan yace da shi kun kasance samu fa yakun sai ya samu to wannan shi yasa aka ce da shi qaulul haqqi inda wasu malamai alqaulu anan daidai yake da alkalima daidai yake da kalima da Allah ya faɗa wa kalimatu alqaha ila maryam Allah ce wanda allazi fihi tamtarun allazi fihi yamtarun wanda kuke shakka kuke jayayya kuke shakka bayan kuna shakka kuma kuna jayayya game da shi wasu su ce kaza wasu su ce kaza Allah subhanahu wataala ya ce kafirai suna shakka dangane da annabi Isa daga waɗanda suke sifanta shi da wata sifa mara kyau mai munin gaske sai waɗanda suke bashi sifa ta Allah sai su ma a junan su kuma suke sabani wace sifa za su bashi dan Allah ne ko ko a Allah din ne da kansa ko wani abu ne daban da ya bambantaro daga Allah saboda suna ta shabani akan sa kamar yadda zamu yi bayani nan gaba Allah ya ce to wannan da kuka da aka yi muku bayani shine wannan da ku kuma kuke ta rigingimu kuke ta shakka kuke ta sabani a kansa. kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hana mu'minai sun shakka akan annabi Isa alaihi salam bayan abinda Allah ya saukar musu alkur'ani na sifofin annabi Isa salam da farkon sabuwarsa da yadda ya da'awarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala to ba daidai bane a samu cikin mu'minai wani yana shakka game da annabi Isa salam. ko yana tantama ga wata sifa ta annabi Isa annabi Isa salam. Allah ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtarin yace misalin annabi Isa a gurin Allah kamar misalin Adamu ne khalaqahu min turab ya halice shi daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan yace da shi kasance sai ya kasance yace alhaqqu min rabbika to wannan gaskiya ce daga ubangijinka fala takun minal mumtarin kada ka zan cikin masu shakka Allah ya hana wani cikin wannan al'umma ya zan cikin masu shakka to wannan ita ce ne magana ta gaskiya ko qaulul haqqi wato magana ce ta gaskiya wacce Allah subhanahu wataala yayi bayanin ya bayyace haƙiƙanin sha'anin Annabi Isa alayhi salam ga ga Annabi sallallahu alaihi wasallama don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi bayan wannan bayani da aka yi filla filla dangane da Annabi Isa idan akwai wanda yake shakka bayan waɗannan hujjoji sun tabbata shi kuma ba ya da hujjar da zai kawo amma ya ci gaba da shakka ya ci gaba da kokonto to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo masu shakkan nan su yi mubahala ya kirawo su su yi tsinuwa idan abin da ya faɗa ba gaskiya bane tsinuwar Allah ta bi shi su kuma idan abin da suke faɗa ba gaskiya bane suka tsaya akan tsinuwar Allah ta bi su faman hajjaka fihi bi ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق Allah subhanahu wataala ya ce faman hajjaka fihi duk wanda kuma ya ci gaba da rigima da kai da jayayya da kai game da sha'anin annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin nan da yazo maka na ilimi bayan waɗannan hujjoji da Allah subhanahu wataala ya shimfida shi bai iya kawo wasu hujjojin da suka rushe waɗannan ba amma kuma ya ci gaba da jayayya to faqul ce ta'ala ku zo ku zo nadu abna'ana mu kira ƴaƴanmu kuma ku kira ƴaƴanku wani sa'ana wani sa'a sa'akum kira matanmu kuma ku kira naku wa an anfusana mu zo mu da kanmu wa an anfusakum kuma ku zo da kanku mu haɗu sun ba nabtahil sannan mai tsinuwa a yi alatsi ne ga mai ƙarya sun ba na ji Allah na tallahi alalkazibi a yi alatsi ne a ga mai ƙarya to shi ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta sauka sai ya kira wafdu najinar akwai nasara najiran larabawa ne amma suka kama kiristoci to lokacin da suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara suka zo kuma suna jayayya da shi akan annabi isa alaihi salam to shine Allah subhanahu wataala ce to bayan waɗannan hujjoji duk da suka bayyana na wahayi da Allah ya yi, ya ba da labari tiryan tiryan da gaske na annabi isa alaihi salam su kuma ba su iya kawo wata hujja ba sannan suka ci gaba da jayayya kaga kuma maganar hujja ayyan ta kare to sai sai su zo ayi mubahala to anan da ake maganar mubahala ita mubahala ba wai kawai daga kun yi sabani da mutum ba sai ka ce a zo a yi alatsi ne a in ka ga mutum ya ƙi yadda ku tattauna sai dai a yi alatsi ne to bai da bai da gaskiya annabi cewa Allah cewa fa man hajjaka fihi me min ba'di ma ja'aka min al sai bayan hujjoji sun zo na ilimi sannan kuma wani ya ci gaba da jayayya to anan ne Allah ya ce to faqul ka gaya musu ta'alau ku zo ku zo a mubahala to annabi ya ce to a zo a yi mubahala ga aya ta sauka tunda kun ki yadda ku zo mai mubahala ni ko ku to zan suka tabbatar da cewa za su za su halaka inda har suka yadda suka yi wannan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka kiya suka yadda cewa za su bada jizya kamar da yake mashhuri a cikin sira Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad bai dace a ce Allah ya riki da ba abu ne da bai dace ba kalmar ma kana tana nuna korewa wani lokaci tana nuna korewa ta jihar ma'ana tare da tsawatarwa da jan kunne kamar inda Allah subhanahu wataala ke cewa ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahu min al-arabi an yatakhallafu an rasulillah ana akwai tsawatarwa bai dace ba bai dace ba a ce waɗanda suke mutanen madina da sauran larabawa da suke makotaka da su a ce annabi ya fita yaƙi su sun zaman sun yi zaman su a gida kaga akwai kore dacewar abin tare da tsawatarwa saka kalmar makana kana takan zo da wannan ma'ana takan zo da ma'anar ta'ajizi wato a nuna maka ba za ka iya ba a nuna maka gajiyawarka kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an wa anbata lakum wa anbatna bihi hada'iqa zata bahja ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma Allah Allah subhanahu wataala ce wane ne wane ne ya halicci sammai da ƙasa ya saukar da ruwa daga sama ya saukar muku da ruwa daga sama sannan fa abbatna bihi hada'iqa zata bahja muka fitar da tsirrai na gonaki masu ban sha'awa ma kana lakum antum wanda ba za ku taba iya fito da irin wannan tsiran ba kaga anan ma kana yana gajiyawar ku ba za ku iya ba abu ne ba za ku iya shi ba ya gagare ku to ga ma kana takan zo da wannan takan zo da ma'anar tanzihi tsarkakewa bayan korewa kuma sanan da tsarkakewa kamar anan ma kana lillahi an yattakhidha min walad bai dace ba a ce Allah ya ya riki a ce Allah yana da da wannan korewa ce tare kuma da tare kuma da tsawatarwa tare kuma da tsarkakewa shi yasa a gaba yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi a ce yana da da ya tsarkaka daga dukkan abin da bai dace da girmansa ba da jalalarsa subhanahu wata'ala saboda haka wani abu ne da bai kamata dan adam ma yayi tunaninsa ba har ya ce Allah subhanahu wata'ala yana da dawa ma yan bagilin rahman an yattakhidha walada ba zai yiwu ba a ce ba zai dace ba a ce Allah subhanahu wata'ala yana da da to wannan raddi ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa su nasara waɗanda suke cewa Isa Allah dan Allah ne innamal masihu Isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min رسول فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah subhanahu wataala ya ce kadai almasihu ba wani bane Isa dan Maryam face manzon Allah ne kalmar sace da ya jefa wa Maryam da ruhi daga wajensa daga halittarsa fa aminu billahi don haka ku zo ku yi imani da Allah ku yi imani da manzannin Allah wala taqulu thalatha kada ku ce Allah uku ne ko ɗayan uku ne intahu khairan lakum ku bari ku bar wannan abu da kuke yi shi yafi muku alkhairi ka duba yadda Allah yake lallashin su intahu ku bari khairan lakum shi yafi muku alkhairi shi zai fi zama muku alkhairi Inna mallahu ilahun wahid Allah ɗaya ne tak kuma ya tsarkaka subhanahu an yakuna lahu walad ya tsarkaka a ce yana da ɗa shi yake da mulkin sammai da ƙasa da abin da yake cikin su duk halittar sa ne mulkin sa ne bayin sa ne to me zai yi kuma da ɗa wa kafa billahi wakila Allah ya isa zan wakili ga komai shi yasa a nan gaba za mu ga عند الله سبحانه وتعالى كجا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحساهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لوكتي يا إذا مصيع نن أبن مك فدانا دي دي الله سبحانه وتعالى يبا ملادا أبن مك ينكسكولي أبنجي يا في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته